بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مع بعد tukiendelea <clears throat> kuongea kuhusu kitabu cha Ta'dhimu Salah ya Sheikh Abdurrazzaq Al-Badr hafidhahullah leo tutaangalia mlango muhimu katika sala yani wajib wa sala pamoja na waislamu msikitini na Sheikh akasema kwamba kitu ambayo inaonyesha umuhimu wa hii dini na Shiar kubwa sana katika hii dini ni swala ya jamaa kwa msikiti pamoja na Waislamu, na ni wajibu kwa wanaume yani na ni ujuban aini, ainan na ni ujub wa lazima mtu kukua uh, msikitini uh, na dalil katika sunna zimeonyesha kwamba Muislamu lazima aswali eh, msikitini ambaye ni mwanaume, kwani shekha anasema Min ajli dhalik kwa sababu ya hii umiratil masajid misikiti ilitengezwa warutibatil aima na kukawekwa maimamu wal muadhinuna na pamoja na muadhinin ile waite watu washuri ala hadnida na ikaekewa muadhini kuna mtu anaadhini kila wakati wa sala ukifika bi'ala sautin na sauti kubwa akisema hayya ala sala anasema kuja kwa sala hayya ala al falah katika kufaulu وقال تعالى آمرا نبيه أن يقيم صلاة الجماع في حال الkhawf na pia Rasul sallallahu alaihi wasallam aliamrishwa na Rasul sallallahu alaihi wasallam wakati wa khawf asimamishe swala na jamaa akimwambia katika suratul nisa wa idha kunta fihim faaqamta lahum as-sala faltaqum ta'ifatun minhum ma'aka waliyakhudhu aslihatahum fa idha sajadu falyakunu min wara'ikum ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم na hii ni sala salatul khauf kuna njia yake ambayo inaswaliwa laalla wakati mwingine tutaongelea zaidi kuhusu salatul khauf hapa tunaangalia tu umuhimu wa kuswali salatul jamaa wa, wa amara nabii sallallahu alaihi wasallam na rasul aliamrisha umma wake ili waswali msikitini na akasema yani kwamba sala ya jamaa pamoja na Uislamu msikitini iko na fadhila na daraja 27 zaidi ya swala ya mtu mmoja ambaye anaswali peke yake. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala alimwambia Rasul sallallahu alaihi wasallam waaqimu sala usimamishe swala wa atu zaka na utoe zaka warka'u ma'ar raki'in na mrukuu pamoja na watu ambao wanarukuu. Kwa hivyo yani hii amri ya warka'u ma'a raki'in, na mrukuu pamoja na watu wanaorukuu ay fi buyutillah, katika nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala. Warka'u ma'a raki'in أي أن الواجب على المصلي من الرجال أن تكون صلاته 'ala ها على هذه الحال مع المصلين yani وإسلام نكون pamoja na waislamu wengine wanasali pamoja la an yatakhalla fi baitihi wa yusalliha wahdahu na asikae kwa nyumba yake anaswali peke yake bali aende msikitini aswali na waislamu na wa min adillati wujubu salatu aljamaa na dalili ya kuonyesha salatu aljamaa hadith ambayo imekuja kwa sahihain hadithi kwa sahih al-Bukhari na kwa sahih al-Muslim hadithi Abi Hurairah radhiyallahu an kwamba Rasul sallallahu alaihi wasallam alisema athqalu salatin ala almunafiqin swala ambayo ni mzito sana kwa wanafik na wanafik ni watu ambao pia walikuwa zama za Rasul sallallahu alaihi wasallam ambao walidhihirisha Uislamu na mdomo tu na wako wameamini kwa, kalbi, kwa nyoyo zao na walikuwa na muudhi Rasul sallallahu alayhi wasallam so akasema sala ya mnafik ile ngumu sana kwake ni salatul isha sala ya isha na salatul fajr na Rasul pia akasema walau yaalamuna ma fiha, watu wangejua fadhila hizi swala mbili, la atauhuma, wangekuja walau habwan, hata yani wangekuja wakikimbia, wakikuja haraka haraka, waking'ang'ania wakuja wasali. Walakad hamamtu an amura bisalah fatuqam thumma amura rajulan fayusalli binnas, yani kwa na angesura anasema naweza ningeamrisha swala isimamishwe kisha niamrishe watu mtu aswalishe watu thumma antaliq ma'i birijal kisha mimi nitoke pamoja na watu wengine ma'ahum pamoja na wao tumebeba kuni twende na tukachome nyumba zao wale ambao washuhudii sala na jamaa kuonyesha umuhimu wa sala ya jamaa ni kwamba Rasul sallallahu alaihi wasallam alikuwa anasema yani hata ningeweza ningewachomea nyumba zao wale ambao wanakaa nyumbani na waswali na na jamaa kwa hivyo fi hadha alhadith kwa hadith yani eh, mutakalifina yani ni alama ya nifaq ambayo wanawacha sala kwani Allah alisema innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum munafiquna nadhani wanamdanganya Allah kumbe Allah ndiye anawachezea mchezo wa idha qamu ila sala wakisimama kwa sala qamu kusala wanasimama wakiwa wavivu sana yurauna nasa wanajionyesha tu kwa watu wala yadhkuruna Allah illa qalila na wamtaji Allah subhanahu wa ta'ala illa kwa uchache sana na pia Allah akasema kuwahusu wala yatuna salata illa wahum kusala, hawakuji kwa sala ila wakiwa na uvivu, wanaswali tu kwa uvivu. Wala yunfikuna illa wahum karihun, na watoi kwa ajili ya Allah illa wakiwa wamelazimishwa. Kwa hivyo hii yani inatuonyesha kwamba ambaye anachezea sala ya jamaa ni katika alama za munafik, na kauli ya Rasul katika ile hadithi tulitaja walau yaalamuna ma fihima la atauhuma walau habwan. Kuna tambih adhim sana, kuna tambih kubwa sana anna shuhudu sala fi aljamaa walmuhafadhatu alayha walinayatu biha furu' min ihtimam bilqalb bidhalik wa ma'rifatu bimakani adaa sala fi aljamaa, inaonyesha kwamba mtu akona imani kawi kwa kalbi yake anaadhimisha sala na binadamu lazima daiman awe anakimbilia kitu ambayo ni bora, hasa hata Muislamu kila kitu ambayo Rasul alisema ni bora, hiyo ndiyo mtu anafaa akimbilie zaidi. Wa kisha katika watu yani qawamu sunna rawa qawamu sunna, Sheikh amemuita hapa Abul Qasim al isbahani amemuita qawamu sunna, mtu ambaye amesimamisha sunna fi kitabu inaitwa Targhib wa Tarhib, hadithi Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu an, yani anasema yukrah an yakuma arrajul ila sala wa huwa kaslan inachukizwa sana mtu aende kwa sala akiwa mvivu walakin yakumu ilaiha talqat alwajhi anasimama akiwa na furaha uso wake ukiwa umeng'aa adhimu raghba akiwa na ile hamu sana ya kuswali shadidul farah anafurahi kwamba anakutana na Allah subhanahu wa ta'ala fa innahu yunaji Allah azza wa jalla kwani yeye anaenda kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala wa inna Allah azza wa jalla amamahu na Allah ako mbele yake, yaghfir lahu, anamsamehea, wayujibuhu, anamjibu dua yake, idha daa, akimuomba, wayatlu hadhihi alaya, na anasoma hii aya, wa idha qamu ila sala qamu kusala. Yani muislamu ambaye anasoma hii aya ambayo mwanafiki wanasimama wanasimama kwa sala akiwa na uvivu, anafaa ajue kwamba akienda kwa sala anasoma, anaenda, anajua amemwendea Allah subhanahu wa ta'ala, aswali kwa kupenda na kwa furaha na ajue kwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala eh, na pia Sheikh anasema walakin a'jabani rajulun min al-awam anasema kuna mtu watu wa kawaida normal person ambaye nilistaajabishwa naye sana kana yashtaki min takhallufi abnaihi an salati alikuwa na kila sana complain ana sikitika sana watoto wake hawaswali sala ya jamaa wa muhawalatuhu almustamirra ma'ahum li'adaiha huyu baba ambaye alikuwa kila sana ongelesha watoto wake awaswali pamoja na jamaa ofisi yake kalami ishara sema katika maneno alisema alimwambia wa huwa yuharrik yadahu anatingisha mkono wake anasema al-amru raji' ila al-qalb huyu mzee anasema kwamba hii amr ni moyo ya mtu tu alikuwa anaashiria na mkono wake moyo wake Sheikh anasema yakul anasema law arafa haula qimata as-sala wa makanataha hawa watu wangejua watoto wangu wangejua umuhimu wa swala na mahali ya swala kubwa katika Uislamu wa arafat qulubuhum dhalik na nyoyo zao zikajua hivyo lam yatakhallafu anha hawange wacha swala walakin hadha alwaha walfutur والتوني والتراخي والكسل راجع إلى ضعف القلوب ووهانها وعدم معرفتها بقيمة الصلاة ومكانتها لكن yote uvivu yote ya kuacha swala especially na jamaa ni kwa sababu wao hawana kwa moyo wao wajapenda swala hawaoni umuhimu ya swala na wajajua umuhimu wa swala na pia katika sahihul muslim hadith mtu kipofu alimkujia Rasulullah sallam akamweleza ya Rasulullah mimi sina mtu ambaye ananiongoza katika swala ananipeleka msikitini na mimi ni kipofu. Niruhusu yani na huyu mtu alikuwa anataka an yurkhas lahu fayusalli fi baitihi awacho swali nyumbani. Farakhasa lahu sallallahu alaihi wasallam. Rasul akampatia ruhusa. Falamma walla lakini alipotugeuka anaenda wahi kumjia Rasul. Rasul akamwita kuja. Akamuuliza hal tasmaa nida je unasikia adhan akasema naam kaala faajib akasema basi jibu hiyo adhan na huyu shekha anasema fahadha rajul a'ma huyu ni mtu kipofu ako na udhur aslan ya kipofu lakini hivyo hivyo salatu aljamaa hakuwa kupatiwa ruhusa aliambiwa swali na waislamu msikitini lakini ajabu shekha anasema mtu ambaye anaona mtu ambaye anasikia, mtu ambaye yeye anawacha na mtu kipofu amelazimishwa pia aswali na salatul jamaa. Na pia mithlahu ni hadithi ya Ummul Maktum. Anasema Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal madina kathratul hawam, Madina imejaa wasibaa, imejaa wanyama wale mwituni. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam akasema tasma hayya ala salah. Rasul akamuuliza unasikia hayya ala salah, hayya ala falah Asema naam nasikia. Qala fahayya halla halla, yani basi kimbia nenda kwa sala. Hii hadithi imepokelewa na Abi Daud na Imam Ahmad na pia thabata katika Sunan Abi Ibn Majah, Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadithi Ibn, Ibn Abbas anasema kwamba man samia nida falam yatihi fala salata lahu illa min udhrin, ambaye atakayesikia adhan na hakujibu ya adhan hakwenda kuswali, basi swala hana swala yani na hii ndio inaonyesha uwazi kwamba salatul jamaa ni fardh na ni wajib kwa waislamu yani ila kwa udhur ila kwa udhur za kisheria na udhur za kisheria ni nini wakati mvua inanyesha mingi na wakati uh, kuna hakuna amani na wakati ambao mtu ni mgonjwa ama ako safarini hizi ndio wakati labda salatul jamaa sio fardh kwake na pia jaa fi sunan imekuja katika sunan annabi sallallahu alaihi wasallam alikuwa kana yatafaqad nas fi sala alikuwa anaangalia watu katika sala kama fi hadith Ubay bin kaab Ubay bin Ka'b hadithi Ubay bin kaab Rasul sallallahu alaihi wasallam قال رسول صلى الله عليه وسلم الصبح قال ashahidu أشاهد أشاهد فلان أي حضر فلان الصلاة akauliza kuna mtu fulani amekuja sala faqalu la akasema la faqala ashahida fulan wakasema mwingine amekuja fulan alikuja akasema la akasema inna hataini salat yani salatu alfajr wa isha athqal salata ala almunafiqin sala ngumu sana kwa wanafiq na watu wangejua umuhimu wake wangeikimbilia kwa hivyo rasul alikuwa anaangalia watu wanauliza fulani amekuja fulani amekuja kwa hivyo ni wajibu kwa baba wa nyumba ajue hali ya watoto wake na waangalie na walazimishe wakimbie msikitini. Wakad balagha min alihtimam yani bisalati aljamaa yani katika marawahu ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anna anasema laqad raituna yani ashabu nabii sallallahu alaihi wasallam ibn Mas'ud alisema katika ile athar tulitaja wama yatakhallaf anha ay salah hakuna mtu alikuwa anawacha illa munafiq maalumun nifaq isipokuwa munafiq ambaye tunamjua ni munafiq walakad kana rajul anasema mtu alikuwa yuta analetwa yuhadha baina rajulain anashikiliwa na watu wawili hata yuqam fi saf anasimamishwa kwa sadf sasa kama huyu mtu ni mgonjwa ako na udhur lakini hivyo hivyo analetwa katika msikitini anaswali je na je sisi na watu wengine ambao wanachezea swala kwa hivyo umuhimu wa swalatul jamaa ni muhimu zaidi katika zile dalili tumezionyesha na muislamu daima ikimkujia amri ya rasul sallallahu alaihi wasallam anafaa ikubali na aseme sam'an wa ta'a aseme tumekubali na tumesikia na siku hizi alhamdulillah Sheikh anasema yani akramana Allah Allah amekirimu watu kwanza wale watu wazee kwamba kuna zile viti ama zile wheelchair ambazo zinakwenda tu unazishika tu ni stima inakupeleka mpaka msikitini na pia Said bin Musayyib anasema ma fatatni salatu aljamaa mud 40 sana mimi sijawahi kosa sala for 40 years salatu jamaa sijakosa na hii yani inaonyesha vile pia watu wema walikuwa wanafanya ihtimam na sala na pia katika hadithi ya sahihu al-Muslim hadithi ya Abi Huraira anasema anna Nabii sallallahu alayhi wasallam alisema ala adullukum ma yamhu bihi al-khataaya wa yarfa darajat qalu bala qala isbaghu al-wudu' ala al-makarih wa kathratu al-khutaa'i ila al-masajid wa intidar as-salah ba'da as-salah fadhalikum ar-ribat fadhalikum ar-ribat Katika uh, jaza ama thawabu inapatiwa watu ambao wanang'ang'ana kwa kuswali salatu jamaa ni kwamba wakitawadha wanasamehewa dhambi zao na wakikithirisha msikiti vile, the more msikiti iko mbali na wewe the more unasamehewa e, dhambi zako. Na Allah atuepushe na she, njama za shetani za kutufanya tuache sala. Na mwisho Sheikh anasema fattaqullah, muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala, raakumullah, Allah waangalia na wahifadhi, ala hadhihi shaira aladhima, kwa hii jambo muhimu sana katika Uislamu, waaddu hadhihi ta'at aljalila fi albuyut waaddu hadhihi fi lbuyuti llah maa aljamaa, na mtekeleze hii wajibu mkubwa katika nyumba za Allah msikitini, kama amarakumullah, kama vile Allah ametuamrisha bidhalik katika kitabu chake na kama alivyotuamrisha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mwisho wa Sheikh anaomba dua, anasema wanasalu Allah jalla wa ala an yamun bimannihi wa karamihi wanatawassal ilayhi bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula أن يجعلنا جميعا من المقيمين الصلاة في المساجد كما أمرنا بذلك ربنا وأن يعيننا على ذلك إنه جل وعلا سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته